і вклав їх у серце дужого витязя. У ньому збезчестили боги хоробрість. Так, але завтра чорна мара покриє йому очі, відповіла дівчина. А з його життям умре і правда, правда про смерть мого брата. Це стіна, яка стала між мною і Романом Олешичем. То ти, дитино, любиш Олешича? спитала Рогніда. Так, упевнено і спокійно заявила дівчина. Рогніда встала. Як так, то я послухаю поклику Свена, і хоч яким хитрим буває ні Ніфлюнг, Більша є помста ошуканої жінки. Йди. У Свена вирвемо тайну, а його самого кинемо до стіп князеві, наче гадюку, в якої вирвали зуби. Чи ти сама? Ні, при мені отрок збраний час. Ноже може покликати ще декого. То нехай покличе. Уже день, крадькома, не перейдеш. Ранок був холодний, непривітний, день наче отягався з приходом, тільки осінні галки стадами спадали на вулиці. З вулички у вуличку перемикалися дві жіночі постаті, а старий Снорре з шістьма ратниками проводили їх. За поворотом шляху показалися дворище Козняка. Ледве чи хто пізнав би у тих руїнах оселю першого багача в Києві. Поламаний паркан, розбиті ворота та віконниці валялися перед хатою, а біля воріт рядочком лежали Галлер, його ратники та вісім гриднів Романа, які загинули в боротьбі із Свеном. Чого вам? спитав вартовий. Додому вертаємось, наче, відповіла Мирослава. Невже ж ти не пізнав мене? Тебе то я знаю, але княгиня. І ось цей варяг та ще з ратниками, сказав вартовий і ратищем показав на старого снорра. Це не ворожі ратники, а наші. Тільки для безпеки княгині ми взяли їх з собою. Одного старця чи же не боїтеся? М заждіть на сотника. У дверях появився Станко. Він весь яснів, як молодий, у весільний ранок. Жваво підбіг до Мирослави. Де батько? спитала дівчина. Спить у коморі. Чи є хто біля нього? Ні, на силу поклали старого, засміявся збранич. Завісили двері до світлиці веретою, то й заснув. Спасибі, а що свен. Постогнує й кляне, в нього гарячка. То й добре, тепер іди і збуди батька, але так, щоб свен не чув. Обох вартових вийшли пусти до свена княгиню. Як то залишити їх обох без варти? Ніяк не можна. Ти ж будеш за завісою з нами. Дівчина розказала Станкові про намір княгині і запевнила його, що не буде ніякої зради. У світлиці панувала сутінь, на внищі тлів ще невеличкий огник, при якому гридні зварили сніданок. Рогніда побачила в самому кутку під божником непорушну темну постать. Свен, вийдіть обидва, наказав Станко. Станьте біля воріт і без мене не пропускайте нікого ні туди, ні назад. Вартові вийшли, Станко та Мирослава докинули ріща на вогонь і пішли в комору, де на долівці сидів старий козняк. Що сталося? питав злякано. Невже ж пора на суд? Так, пора, відповіла Мирослава. Але суддею будеш ти, батьку. Я? Так. Станюсь тут біля дверей і слухай, як княгиня говоритиме з свеном. Станко прикляк на одне коліно біля самих дверей, добув стрілу і наклав її на тятиву. Всі троє стримали віддих. Привіт тобі, герою! Ти кликав мене, і я тут, бо швидко вкриє тебе гелі, я не почую від тебе слова правди. На звук голосу княгині здригнулася темна постать, і чути було скрегіт зубів Свена. Довгу хвилину змагався з болем, аж підняв голову і розплющив очі. Ти прийшла, княгине? спитав. Спасибі тобі, та ти прийшла жаліти мене чи сміятися. Норми випряли нам обом невдачу, а з долі годі сміятися. Для мене вмерла надія з твоєю зрадою. Нема в мене вже майбутнього. Є тільки дитина і ніж із-за пояса видобула ніж східного виробу з тонким золотом січеним вістрям. Свен звісив голову на груди, його видко брала гарячка, і відривані слова падали з уст. Горить, горить, вовк фері рве мені нутрощі. Суд, сором, смерть, рогнідо. Тут він зірвався і здавалося, що одним зусиллям розірве ремені. Нелюдське хрипіння добулося з горлянки і велетень впав назад на землю. Рогнідо шепотів, скригочучи зубами, якщо ти варяйського роду, якщо ти жінка, в якої залишилося хоч намакове зерно чуття, устроми мені цей ніж у серце або ні. Перетни отут б'ючку. Ох, якби я міг зубами перегризти її сам. Ні, Свене, то не я вб'ю тебе, а Володимир. Бо ти його зрадив, а мене оббрехав, а за віроломність і зраду не ножем караються, а ґратами. У гноївці словаті протверзили Свена. Його зуби знову заскриготіли, але відповідь, яку дав Рогніді, була ясна і спокійна. Властиво, я не зрадив тебе, Рогнідо. Я, як і ти, бажав тільки влади і слави. Рогніда покрутила головою. Чи ти справді вже так віддавна бажав слави і влади? А навіщо ж ти стільки разів обрехав Володимира, мене, Козняка, Мирославу, Галлера? Як можна тобі вірити у що-небудь? Поясни мені, бодай тепер свої задуми, коли хочеш, щоб я допомогла тобі перед княжим судом. Слухай, перед смертним словом витязя, запевняю тебе, що вже під час останнього походу на печенігів я задумав повалити князя, якого я сам виніс на київський престол, та до цього треба було мені раті і грошей. Полоцьку рать мала дати ти, а гроші козняк. Тебе я гадав прихилити до себе обіцянкою помсти, а гроші козняка дістати з руки дівчини. Як то? вдала зачудування Рогніда. У козняка ж був син,